an der Lotrubrik vun der Litzebuer Bahai. Thema vun Haut, Bierden. O Mikro de Jean-Marie. Bei Schrifte soen eis, dass Gebier de Gespräch mat Goddas. E Gespräch feieren heescht, mat engem Schwätzen. Also schwätzen ma mat Gott, wa ma Bierden. Wann ech enere wirklich geer hunn, will ich natierlich mat dem ze Summe sinn a mat dem schwätzen. Eist gebiert, mat dem den eiser Schaf huet, sollt also Gespräch sinn, voll mat left. Während dem Gebiet könne ma awer mar schwach sinn, Gott vu ganzem Herz an demütig im Hëlle froen. Wir sollten eis immer bewusst sinn, dat Gebet as enger regster Form eis Meno zu Gott bringt, an eis hëlleft an göttlech Gegewer zu kommen. Mohammed sot, dat Gebet wie eng Lieder tschen Himmel annäiert ass, mat der mir an den Himmel klamme kënnen. Analoge Zitate aus der Beheischriften. An engem vun dene file Gebierder, déi bei Haula offenbart huet, seet hien: Ech spierden dech, Mach méi Gebier zu engem Feier, wat Schleiere verbrennt, de mech hënneren, deng Scheine ze kucken, an zu engem Liicht, wat mech beiit mir vun enger Gegewaart feiert. Op deser Welt gëtt neicht méi Scheines wit gebiert mir mussssen am Gebetszostand liewen. Dei gréist Fechkeet oder dei schezen Zostand ass ke anere WD mat Gott ze schwätzen. Den Zostand bewirkt Geestigkeet, Bewusstheet an himmlisch Gefiller. De Bahai Glave lädt grosse Wert op Musik an Zangen, So ass Alberheit zum Beispiel encouragéiert, wann en aus der Schrifte liest, dat ze vertonen, ze sangen. Beischrifte so neis, sangt Verse vor Gott, so dasss dei Gesang den ege Seel entflammt, an Täzer vun alle Mënschen unzit. Wie en zerricket hunn as enger Kummer, Verse vor Gott seet, Weder liewen, wéi d'engel vum all Mächtien, den Duft vu senge Wider, déi sei Mund ausschwätzt, iwwerall verbrede wärt, an d'Herz vun all gudem Mënsch méi héich schloe wärt. Wannen sech Jor am Ufang déser Wirkung net bewosst ass, muss Kraft vun der Gnot, déi him gewährt ass, fréier oder spéider en Affluss op seng Seel ausüben. Mir wëssen, dats Gott eis er schärf huet. Hien ass deen den alles wees. Hier wees wat mir wëllen a wat ma brauchen. Fi wat solle ma also bierden. Gott brau eis Gebierder net. An trotzdem hängt de Fortschritt vun eiser Seel vum Gebiert of. Welt Gebiert der Nährung vun eiser Seelers. Wa ma bierden, hole ma geestigt Iessen zu eis. Eis. Reich durch Gebiert kann man gestisch rezeptiv ginn, an am Fong richtig Gleck erliewen. Nächst woch gucke me es méi genau un, wéi de weh zu Gott Kasin. Bis du hin, viel Spaß an erfollech beim Bierden. Awer jemmer gowiich ass Rubriger freiiert vun de Lettzeboier Bahai. E Looch ënnert www.brhi.lu.